bakotsak be sekretia badu. Bekuxeria. Ofan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zue? Zinema zitze egiten hastu mara izi! Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Baina elburua ez da bost klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Ongi etorriak entzule, Donostiako zinemaldian aurkitzen gara beste egun betez, eta gaur gainera azken eguna dugu, eh? Donostiako zinemaldiak laizter eh, berateak itxiko ditu, bihar izango dugu azken eguna eh, sari emate gala hundi horrekin, eta hartara, ba, astearen eh, laburpen bat egiteko ere aukera aprobetsatuko dugu, laizter urtzi urkizu izango dugulari gurean, eh, berriako kazetaria, eta aurten idoi araso izan dugu gure ondoan, eh? aldia da, gurekin Donostiako zinemaldia segitzen duela idoia, egunon? Egunon. Eta, ze mozko esperientzia izan da, zuretzako? Baia esan oso esperientzia polita izan da, zinemaldia bezalako toki batean ibiltzea. E, baditugu Ipar Euskal Herrian festival hainitz, baina egia da ba, Donostiako zinemaldiak beste maila bat e, hartzen duela, beste antolaketa maila bat, eta baita ere ba, bertara hurbiltzen diren e, artiste, artistak ere ba, sarritan beste eremutan, zineman eta telebistan ikustera ohituta gaudela, eta Donostira hurbilduta hor kalean ikus ditzakezu eta hori aukera aukera polita da. Beraz, e, alde horretatik sinemara, sinemaldira hurbiltza eta Donostiara egun horietan hurbiltza polita da, baina bestalde ere ba eskaintza artistikoa ere oso oso zabala da. Donostiako festivaletan besterik ez ikusi ikusteko aukera ez dauzkagun e, filmeak ba, ikusteko parada hor bada, e, hizkuntza ezberdinetatik munduko Ba, e, ba, soko ezberdinetatik e, etorritako filmeak, eta baita ere ba, Euskal Herriko festivala dela antzigabe, esango nuke Euskal Zinema ere deskubritzeko aukera oso polita ematen duela, izan ere gero zinema areto komertzialetara heltzeko aukera espaitute gero hor zinemaldian ikus ditzakegun Euskal obra guztiak, beraz, ba, esperientzia polita labur bilduz, eta esaten duan bezala alderdi ezberdinentatik begiratuta, ba Donostiara hurbiltzea aukera ona dela esango nuke eta ba entzulek aukera badute oraindik bi egunez edo bestela aurrengo egunetan, aurrengo urteetan parkatu, ba hor Donosti ez dagoena hain eta mundua ekartzen diguna Euskal Herrira e, beraien leloa urten izan da eh, zineak iria inbadituko du eta hala da, ez azken batean eh, donostia iria ere zinemara egokitzen da, e, paisaiari begira eta baita kaleko giroari begira. Aba bai, noskia kursal inguruan, Normaria Kristina eta Victoria Eugenia inguruan, ziur da zinema present dagoela, handik ibilita izarra hundiak edo esain hundiak direnak ere gurutzatu ditzakegulako, baina eh, beste kaleetan zehar alde zaharrean ondartzan eta paseatuta, bat baino gehiago ikus dezakegu bere zinemaldiko karteltsoa zintzilik daukala, baina bereziki behizkuntzak e, eh, normalean hiri turistikoa da Donosti baina or, e, eh, oraingoan hau da zinema aldiaren garainak, oraindik ere presenteago da ba, mundua eh, Euskal Herrira Donostiara hurbiltzen dira bai Ara, e, ba, filmeak izaten du garrantzi gehien, ezinen baldean nola ez, zail ofiziala, e, segitu duzu batez ere gurekin, atzo berean, eh, aski film berezia e, proiektatu zuten, leian aurkitzen dena, e, bizitza eta ezer gehiago, du, titulua duen filma, aski film gogorra, baina aldi berean ere, gora bera, gutxi dituela ere bada ez. Errealitateari oso atxikia den filma izan da. Bai hori da, zuk esan duzu bezala, bizitza eta besterik ez, life and nothing more. Eta hori da erakusten duena, bizitza gehien bat, eguneroko bizitza, hor familia bat daukagu, ama bat, seme batekin, eta gero irurtetako alaba txiki batekin, eta filmearen gehiengoa beraien eguneroko bizitza da. Noski tentsioa ere badago, ze ikusten dugu, ba, familia txiro bat dela, inguru ba, txiroan eta gainera ba, dileinkuntzean eh, erortzeko errestasuna handia daukan giro batean. Beraz, hori etorriko zaigunaren... Eh, e, sentsazioa dugu filme guzian zehar, naiz eta eguneroko bizitza hori erakutsi eta beraz, ba, bada, tentsioa sortzen du, eguneroko bizitza horrek tentsioa sortzen du badakigulako momentu batean zerbait gertatuko dela. Baina hortara heldu arte, ba, bizitza horren egunerokotasuna luze erakutsia zaigu, eta azkenean, ba, nahi eta nahi ez, e, espero genuen e, hori gertatzen da ere, ba, manera aski lasaian eta eguneroko ikuspegitik e, erakutsia da, zuk diosun bezala filme aski, aski berezia dugu Espainiar Estatuan eta Estatu batu arteko koprodukzio bat da. Zuzendaria Antonio Méndez Esparza Espainia Estatukoa da, baina filmea ingelesez grabatuta dago Estatu batuetan eta protagonistak ere ba, alamintzo dira eta angoak dira bai all black attire, one gun man. You feel me? <laughs> <laughs> Um, protagonista gainerak ez direnak aktoreak, berez? Hori da, hori egia esan, eh, berezia, berezia izan da, prentxaurrekora ere hurbildu nintzen filmea ikusita gero, eta ikusi nituen, ba, hori, bi protagonista, kama eta semea, eta hor kontatu ziguten, ba, nola sama adibidez, samaren papera egiten duen emakumeak, e, ezela kastinera bera ere e, aurkeztu, norbait laguntzera joan zela, eta azken momentuan ba, berak ere aurkeztea erabakizula, eta be, behira, protagonistetako bat izan da, e, baina bai bera eta baita ere bere semearen papera egiten duen e, gazteak ez dira aktore ez dira aktore profesionalak eta gainera e, filmean duten izena, izenak dauzkate beraiek ere, esango dugu, baz e, mutikoa Andriu deitzen dela, eta emakumea Regina, eta hori da filmean daukaten izena, eta beraien berezko izena ere. Prentxaurrekoan ikusten zen, e, ba, e, zirela aktore profesionalak hitz egiteko olako errestasuna ez zeukatena, adibidez aurreko gunetan, ba, Ricardo Darín edo Arnold Schwarzenegger ikusi genituen, horiek ba zeukaten ba, ikusten da e, prentsaren aurrean, amarnaka eundaka pertsonen aurrean hitz egiteko aixetasun hori, eta ba, bi aktore berri hauekin esen olakorik, baina horrek ere ba, beste esarma bat ematen dio, ematen dio filmeari, eta aipatzen hasieran aipatu duguna eh sinemaldiak daukana ba, mundu osoko izarrak e, filmea esagu, e, esagunak bilakatuko direnak ikusteko aukera bada baina baita ere ba, beste proiektu berezi hauek eta beste nunbait ikusteko aukera gutxi daurkatenak ere. Bai, eta horretarako, eh, amaika sairez berdin badira zinemaldian, zuzendari berrien atala dela, zabaltegi, perlak, edo eta sail ofiziala bereziki guk segitu duguna, baina oroar eh, berreun filmetik gora ikusi izan dira egun guzti hauetan, eta ikusteko badira, Beraz, eh, pentsa, eh, guk ba, horren eh, <laughs> zati txiki txiki bat eh, aipatu dugu, ala iritsi zaiguna behintzat, eta idoia, ba, placer bat izan da zurekin aste osoa egotea eta ala segi, ela izterra egun gogara. Mila esker zuei, izan da bai zinemaldia zuekin segitzea. Ba, gure azken eguna iritsita, orain beti ere urtero urtero izaten dugun kazetari bat izango gurekin, berriatik eh, urtzi urkizu agurtuko duguna, kaixo gunon? Kaixo. Beti ere Euskal Ekoizpenen inguruan eh, hitz egiten dugu urtero ikusteko, ez? E, aurtengo uzta edo urteko uzta nolakoa atera den e, jakiteko nolabait zurekin urtzi eta zuk ere aurten zinemirako kasik film guztiak ikusi dituzu. Bai, bai, guztiak. Guztiak. Bai. Eta, e, zer e, nola deskribituko zenuke aurtengo eman duena? Ba, kopuru aldetik e, iaz baino gutxiago izan dira. Baina hor kontuan hartu behar da oso garrantzitsua izan dela Euskarazko film bat izan dugula sail ofizialean lehian. Eta horrek e, sail ofizialen Euskarazko film bat egoteak ja asko esan nahi du eta ordun e, zinemira pixka eta palagoa baldin bada ez da horazorik. Dena dela e, film interesgarriak ikusi ditugu sail horretan ere. Bai. Izan ere, zinemira sailan film gutxi izan badira ere, e, ikusten da urtero-urtero sail ezberdinetara iristen direla, ez? E, ba, Euskal Ekoizpenak e, zabaltegira dela, sail ofizialera dela? Bai, ala ah, izaten da, gero e, emanaldi bereziak baita ere, e, Operazion Kontxa filma e, baita ere komedia bada eta hori belodromoan e, proiektatu zuten eta bueno, ikusiko duguna da ea azkenean e, larun batean sarire batera ematen duen handiak gure itxaropena hori da. E, ez dakite Euskaldunak e, beti apal libili izaten dugu, baina e, kirol txapelketa garrantzitsu bat dagoenean e, e jendea aurrero modun e, jartzen da ea, ba, futbolea batez ere ea, ba, zer egingo duen e, euskal taldeak edo euskal kirolariek e, kasu honetan guk euskal sortzaileen aldeko apustua egin nahi dugu Ba, laron bat sari banaketan. Bai. Handia filma zer irutu zaizu? Ba, film bikaina irutzen zaite eh, arlo askotan eta baina mm, pelikula txiki asko bezala daude hor eh, barruan gai ugari tratatzen direlako eta oso lan zaindua eta mimo handiz egindako eh, filma irutzen zaigu e, eh, mori artikoek e, eh, ba, oitu gaituzte eh, film zaindu eta mimoz egindako hiek e, ikustea eta kasuntan ere hala da eta aktoren lana ere ertzen zaite ederra dala eta adidez e, naiz eta paper txikiagoa izan Ramon Agirren eretzat e, aitaren rolean zora barri dago. E, badira dokumentalak ere aurkeztuak izan direna, naiz eta fikzio gerozta gehiago, ez, e, ikusten denera? Bai, bai, bai, bai. E, bueno, fikzioan nor e, eh, bitxirula ikusi dugu, e, eh, oi lan txikiagoa, e, presupuestoa ere esan ziguten lehenkoan, amairu mila eurokin egindako film bat da, baina oso proposamen berria eta politia da, eta protagonistekin bat egiten malen ba, gustora ikusiko dezun film bat da. E, gero, frantsesez ikusi dugu non eh, filma, e, Simon Fuchs eta Einaut Kastainetena, eta horrekin eh, batzuk esan diate ez dutela barrekin, baina nik e, barre algara ozenak egin dituen, eta netzako ere oso film gobendagarria da. Eta, bueno, bai, dokumentaletan, aipatzekotan e, elkarrekin tuko der, Euskal Zinemaren galan estrenatu zutena, e, dokumental indartsua eta handia da, irudi aldetik ere bikaina, eta kontatzen duen historiak ere ba, Euskaldun nontzat, ba, auka bere garrantzia. Zer kontatzen du dokumental honek? Azken eh, hor e, arrantzaleak eh, nola ibili ziren Ameriketan e, duela mende batzuk, ba Xavier Agote Albaolako presidenteak topatzen zituen arrasto batzuk eta bada uharte bat main estatuan estatu batuetan e, izenekoa, eta joten dira albaolako eta bueno, arkeologo talde bat e, eh, induzketa bat egitea ea Euskaldunen arrastuak dauden, baina ez usta asko izango dira eta gero hangoekin e, hango beste ikarlari batzuk eren hariko dira elkarlanean eta ba, hori pixka bat ere elkarlanean aritzaren, elkarrekin aritzaren e, ideia eta modu bueno, erakargarrian kontatzen du dokumentalak. Non filmai buruz berriz ere galdetuko dizut. E, zure ustez e, non filmak zinemaldian zure eritzez, e, eh? eh, iritsi zaizunaren arabera e, kritika on gehiago jaso ditu edo txarrak. Onak, nik uste oso onak jaso dituela, eh? nik entzun dudanez bai, eta irakurri dudanagatik e, jendeari gustatu zaio eta ba, ez dakit eh, bai, proposamen bezala ondo hartua izan dela eta e, eh, badakite eh, estrenaldi egunean ere jendea oso harrituta galditu zela, baina txalo asko eman zuela eta eta e, bai, non filmak zinemaldian harrera politia izan duela eta jendei gustatu zaiola. Bada beste filmarik gainezarri nahiko zenukena? e, morir, e, Fernando Frankorena hori Euskal Herrian grabatu da eh, eszenen euneko laro gehia, hori ere Euskaleko izpena da eta sale ofizialean proiektzio berezietan eman da. Eta drama oso gogorra iruditu zait e, eta naiz eta aktoreak oso dauden, E, ni agian e, ingurukoei ez niek gomendatuko e, sufritu egiten duzulako asko film hori egiten, bueno, eriotza, eriotza da e, presente e, bueno, baditu irakorketa gehiago, baina ni momentu honetan nahiago ditut e, e, barrea edo zoriontasun puntu bat emango izuten e, filmak gomendatu eta bidez e, Euskal Herritik kanpoko bat e, irutzen bazizu dugu gomendatu eta Agnes Bardaren Bisax Bilax e, gomendatuko nioke zinema zale hori hori eta zinema gustatzen zaionari ere e, ikustea, bai, Bisax Bilax. Zergatik? Ba, da historio bat unkigarria, e, pertsonaiak hain dira e, ez dakite sentiberaz betetakoak eta egiten dituzten e, artelanak herrietan, frantziako bat herrietan, e, oso modu politian kontatuta dauka eta Agnes Bardak e, aurrekoan e, Donostia saria jaso zuen film hori proiektatu zuten eta e, ez dakit, gogoa ematen dit e, bere aurreko filmetan gehiago sakontzeko eta baitu ba, baten beste ikusia, baina e, benetan e, Agnes Barda e, honetako e, pertsonaia garrantzitsuenetako bat e, izan dela iruditzen zait. Ba, nik uste e, aurtengo zinemaldiak ere asko eman duela, e, orotariko lanak ikusi ahal izan direla, e, azken galdera gisa. E, sariak ematerakoan, zuk zein emango zenioke lehen saria bigarrena eta hirugarrena. Sail ofizialetik ba, e, lehenengoa e, aipatu dugu etxekoan alde ingo dugula eta ardun handiari emango nioke lehenengoa. Bigarrena Love Me Not e, Greziako filmari emango nioke eta hirugarrena ba, ez daukat oso argi, hirugarrena baina badokatasmoa asmoa ikusteko Le Lion et Mort e, Nobuhiro Suwa e, japoniarrarena eta e, susmoa dute oso film ona izango dala eta sariren bat e, eramateko aukerak izan ditzakela e, film horrek naiz eta oraindik ez da ikusi. Ba oso ongi urtzi. Plazer bat izan da beti bezala eta ondoko arte esango izan. Horrengo arte ondo bukatu. Zinemaldia. ba, burura ere heldu gara, urtzi urkizu eta idoia eraso izan ditugu gurekin eskertuko ditugunak eta hortan bururatuko dugu. Gazteontako kulturalea, espero dugu ba, plazara hundiz eh, segitu duzuela gurekin donostiako zinemalia eta ikusiko ondoko urterako zer, zer izango dugun ere. Ba, nela beti besterik ezen zule, nahi duzen arte, haio. forage in the forest like a primate, using chopped tools instead of hot blades. You're thumbing for a finger, supposed to show you're not a wild beast. You can hear the noises at night time. They don't have to keep a certain bedtime. back bakotxak desekretia badu. Bekuxe bia. Horan zerkia egin behar dut biztan da, eh? Hora, barkatuko non zuen? Zinema zitze egiten dut zemara izi. Ingelzez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. denan helburua ez da izaita bost klon, klon edo bost dantzeriz zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan, eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA